e por a tarde vai a falar eh, Vito Freixanes sobre a figura homenaseada que como él Carlos Casares tanto como él foron directores da editorial Galaxia e intuyo que amigos por suposto Mal, vos, eh, moito daqui sabedes de Freixanes máis que eu pero eh, eu vou decir a, ah, os datos eh, sobre da súa persoa. Fernández Freixanes é o actual presidente da Real Academia Galega. Estudiou na Universidade de Santiago licenciándose en Filología Románica. Despois dunha estancia en Madrid traballou no Departamento de Actividades Culturais de Radio Popular de Vigo e foi profesor colaborador do ICE en Vigo. Desde entón iniciou un intenso labor jornalístico en prensa, radio e televisión A actividade docente iniciada no ICE tivo continuidade na, na Cátedra de Lingua e Literaturas Galegas, que ocupou no UNIS de Vigo e na Facultade de Ciencia de Comunicación da Universidade de Santiago, onde actualmente exerce como profesor titular. Apresentou na TV Galo o programa dedicado aos libros e á literatura a través de Oudo. No 76 publicou o seu primeiro libro Unha dúcia de galego, no que recolle conversas mantidas con 12 personalidades da nosa cultura. Más tarde gaña o premio Modesto Figue, Figueiedo de narración curta con o relato A Casa, a casa das cascudas e resulta finalista en Niza do Premio Internacional da Prensa por Manuel González Fresco, Memoria dun fusil. Poén sería a súa novela O Triángulo Inscrito na circunferencia con que gañou o premio Branco Amor e os da crítica eh, galega española o que se deu máis a conocer. Deste momento, posteriormente deu luz a Onsobar da Noiva, a Cidade dos Césares, coordenou o ensaio colectivo Galicia un alumno atlántico, e, e como ben dixe, foi director xeral de Seais, do grupo, de, do grupo Anaya, e da Alianza Editorial e foi director, como dixo ao principio, de Editor Galax. Bueno, xa acabei a miña presentación, sento e queda con vos frexanes. Gracias por vir. Bueno, boas tardes a todas e a todos e moitas grazas pola, pola vosa presenza nesta bueno, nesta intervención en lembranza, en homenaxe a Carlos Casares a quen este ano a Real Academia Galega dedica o Día das Letras. En primeiro lugar, grazas aos amigos do Facho por acollerme e por invitarme a participar porque, bueno, sin a, sin a infraestructura que representa a a rede de, de asociacións culturais, pois o país non existiría. E aqueles que xa temos memoria histórica e sabemos que o Facho e que o Galo e que foi o Eixo e que foi a Uriense e que foron a Asociación Cultural de Vigo e que foi Vallinclán, todas esas esa rede de, de asociacionismo cultural que nos anos 60 e 70 foron enchendo o país de esperanza e de traballo e que foron ademais incorporando a vida, a conciencia galega e o galeguismo a rapaces e rapazas que naqueles momentos pois, empezábamos a descubrir o país e estábamos cheos de preguntas e o que explica ademais ese primeiro libro que facía referencia o noso presidente eh, unha dúcia de galegos que, por certo, hoxe sin eh, probas da, da reedición que vai ir agora en Galaxia e que eu lles pedín que recuperasen a recreada con a nova estética, pero que recuperasen a primeira coberta como era a primeira coberta daquele libro negra con que esgotou 3.000 exemplares en dous meses. Eso pasaba nos tempos antigos eh? agora <laughs> non pasan esas cousas pero había unha especie de, de ansiedade de, de pregunta colectiva de curiosidade colectiva sobre que, que pasou aquí que, que este misterio cheo de fascinación que é Galicia e para a nosa xeración que teñamos daquela, tiña daquela 24 anos non? pois eh, eso explica un pouco eh, o, a sementeira que significou este tipo de, de entidades como a, o que, a que hoxe aquí nos convoca a, o facho. Eh, por tanto, para min é un honor estar aquí hoxe e como non só como presidente da Real Academia Galega, sino tamén como cidadán e como amigo e compañeiro de Carlos Casares no seu día. Tampouco é a primeira vez que estou aquí neste local de Portas Ártabras, que é unha especie de, de territorio eh, íntimo de, da cultura en, en na cidade da Coruña e que é moi, moi estimulante porque foi a última vez, me parece que estivemos aquí hai pouco e estaban algúns dos amigos falando destas cousas tamén eh, foi así moi arredor de, do, do porco de pé de, de Vicente Risco Hoxe convócaseme aquí a falar de Carlos Casares. Curiosamente teño aquí, taio comigo, deixareino aquí de, de recordo para os amigos do Facho, a, o número que Grial dedicou, está agora quente, está chegando agora as librerías, a, a Carlos Casares, seis achegas a Carlos Casares, co gallo das letras galegas nesta edición 2017. Eh, aí colaboran pois Gorriarán, Quintana, Bamonde, Dolores Vilavedra, eh, Grial Parga, Carlos Fernández, compañeros, recuperamos algúns textos del, un inédito de Carlos Casares, unha conversa que no ano 1980 mantivo María Xosé Porteiro e Xuxé Antonio Perozo, incluídas ademais as crónicas e as cartas que ele escribía dende Suecia, sendo moi novo, descubrindo, cando descubre por primeira vez aquel país, da man da súa compañera, da súa muller Cristina Berg, Cir, hai unha especie de crónica non contada do, do Carlos Casares que seguramente seguramente vos vai sorprender neste número que é a segundo número que lle dedicamos en Grial a Casares que foi director da revista Grial como ben sabedes porque hai tempo mm, coincidindo cos dez anos do seu pasamento xa de lle dedicáramos un número a Carlos Casares aquel era máis literario e este é máis social, máis sociolóxico se eu tivese que definir aquí e supoño que por eso se me convida a personalidade de Carlos Casares neste ano das letras galegas dedicado a él, pois non me resultaría doado, non? non tanto pola amizade que tivemos unha amizade, pero que moitos dos moitos dos aquí presentes tamén tiveron unha amizade con el moi estreita. Naceramos o mesmo día os dous, o 24 de agosto, no día de San Bartolomeu, que é o día onde naceu tamén, según a tradición popular, o diaño. <laughs> A miña primeira novia era naceu o 24 de decembro e eu o 24 de agosto éramos incompatibles <laughs> pero pero o 24 de agosto el naceu no ano 1941 e eu no ano 1951 levámonos xusto 10 anos e sempre o 24 de agosto chamábamos e dicíamos, eh, como vas e tal. E decía, bueno, pois pues, levas algúns, levas 10 voltas o estadio diante de min, xa me contarás como vai a... E un día, pois, recibín a noticia e estou vendo exactamente onde estaba o día que me chaman por teléfono dicíndome e que onte por la noite morreu Carlos en Vigo, non? E realmente foi impactante, pero, como digo, aquí hai amigos dele que foron editados por el e que, que non os vou citar pero que estabes todos e que algúns deles incluso tivestes hasta me atrevo a decir que máis intimidade con el en determinados aspectos da vida política, da vida do asociacionismo cultural, etc. Por tanto, eu, inda que me considerei amigo seu, tampouco vou presumir aquí de intimidades, porque, bueno, foron re relativas e, xa en unha época moi determinada. É certo que compartimos os dous moitas cousas e moitas discusións, discusións positivas. Eh, creo que tiñamos unha visión do país bastante semellante, e quero de creer e estou convencido agora despois de reflexionar bastante que compartíamos incluso talantes ou polo menos obxectivos estratégicos bastante comuns aínda que discrepábamos tamén nalgúnas cousas e eh, polemizamos incluso públicamente nalgúnas posicións eh, posicións políticas, por exemplo que eu nalgúnas medidas que, que les tomaron pois eu non tomei non? pero mm, a ver quen tiña razón, vai ti saber. Eh, o que si sí é certo é que hoxe non me resulta doado falar de Casares por, por la dimensión plural e poliédrica do personaxe. De repente, Carlos Casares. E cando Enrique Monteagudo publicou en Galaxia esta biografía e é unha biografía que está moi ben feita porque non é doado escribir unha biografía sobre unha persoa amiga tan próxima hai que, hai que gañar distancia e, e ser capaz de objetivar o que estás dicindo para non caer na xeografía eh? sin máis eh, e nin tampouco na saudade, na morriña do amigo que se foi, non? Este libro que está moi ben e que vos recomendo, eh, Enrique Monteagudo tivo o cariño de abrilo cunha cita de Casares e outra miña, non? A de Casares di algo así como, bueno, algo así, non, di así. Se me preguntan o que son, respondo, un contador de historias este o Carlos Casares un contador de historias que como Enrique Monteagudo titula o libro. Pero despois vai a miña cita, que é moito máis longa, e digo. Esta tirada creo que dun dos varios artigos que escribín sobre el a pouco de, do seu falecemento. Digo, escritor, editor, conferenciante, profesor, ensaísta, crítico literario, lector atento, académico, implicado en actuacións que o levaron a participar en procesos decisivos no delicado período da transición política a democracia en España e a recuperación eh, do autogoverno de Galicia, a súa figura responde ao modelo de intelectual independente comprometido que xorde na Europa posterior á Segunda Guerra Mundial, seguro dos seus principios e ao mesmo tempo áxil, eficaz e pragmático na aplicación dos mesmos. Esta é unha definición que eu escribín nalgún dos varios artigos ou ensaios que publiquei sobre Carlos e que eh, Enrique Monteagudo eh, salientou para definir o personaxe cunha cita que eu li agora suscribo. Porque creo que aquí está toda esa personalidade complexa, rica, poliédrica dun personaxe que ten polo menos polo menos tres dimensións unha a dimensión como creador, como escritor. E esa é unha dimensión xa de seu moi rica e variada, que toca moi diferentes xéneros e que ademais é quen de atopar moi distintos registros na comunicación literaria. Carlos Casares, creador, comunicador e escritor. A segunda dimensión é Carlos Casares, eh, xestor cultural animador cultural, editor. E aí mm, compartimos moitas, moitos proxectos e tamén discusións en mesmo eh, competimos ás veces nos mercados porque unha empresa editorial en eu dirixín durante anos Editorial Galaxia e outras eh, eh, perdón, Edicións Xerais de Galicia, el estaba daquela de director de Galaxia e, bueno, competíamos no mercado, lóxicamente, porque, bueno, forma parte da riqueza da, da vida. Pero tiñamos moi claro, como eu creo que temos claro todos os editores galegos, que, além da competencia que temos entre nós, lexítima competencia, todos traballamos nunha dirección todos traballamos na construción dun país e iso é algo que eh, Carlos e Maixeu e outros compañeiros compartimos e eh, que define o propio oficio de editar e parareime un pouco nisto esa sería a segunda dimensión de Carlos Casares editor xestor cultural con todo o que iso significa E a terceira dimensión, que non podo tampouco deixar fora, sen entrar en, repito, como dixen ao principio, en aspectos de tipo persoal e eh, máis íntimo, que esos, todos temos eh, o seu a lembranza del, a dimensión de cidadán. Cidadán consciente de que hai que implicarse no país. E, por tanto, hai momentos onde un non pode mirar para outro lado, e entón toma decisións e comprométese con cuestións, con proxectos, con ideas, con institucións. Carlos creía moito nas institucións na medida en que sabía que un país son os seus cidadáns, pero son os seus cidadáns organizados de determinada maneira e, por tanto, institucións sólidas institucións con credibilidade social, institucións con prestixio e con solvencia son fundamentais para a continuidade, para a estabilidade e para a continuidade do proxecto de futuro que é sempre unha sociedade, porque unha sociedade, un país, unha nación é a súa memoria é o diálogo que ten ca súa memoria histórica, diálogo que debe ser crítico, non destructivo, non aniquilador, non de autoflaxelación, que ás veces é un pouco o que practicamos, pero si sí un diálogo crítico co pasado e un diálogo co presente, pero sobre todo un país, unha sociedade, unha nación é un proxecto de futuro compartido se non hai proxecto de futuro, se non somos quen de encontrar os bimbios para facer o cesto común e ser capaces de construir mirando cara adiante, o único que queremos é na saudade e na melancolía, en pensar que todo o tempo pasado foi mellor, como decían as coplas de, do señor Manrique, e iso significa tamén eh, recoñecer a propio desastre e a propio fracaso el creía que hai que construir o futuro, o futuro e que hai que construir o futuro chantando alicerces, poñendo os esteos dun edificio que se sosteña e que ademais se sosteña dende a propia eh, solvencia, dende a propia credibilidade. Iso levou a implicarse en proxectos por, por, como por exemplo eh, na, na, na constitución do, do primeiro Parlamento Galego e, bueno, que entrou xunto con con Ramón Piñeiro, xunto con Benxamín Casal, xunto con Alfredo Conde, aqueles catro que ian nas, nas listas da, do Partido Socialista como independentes, e que iso significou tamén que algúns de nós pois, discrepáramos eh, públicamente con eles, pero, como dixen antes, a saber que tiña Por tanto, eh, estamos diante dunha personalidade rica que ten polo menos estas tres dimensións e cada unha destas dimensións nos levaría a unha conferencia e se queredes hasta a un seminario. Non? Eu eh, vou apuntar algunhas ideas moi básicas porque tampouco se trata de aburrir a xente máis alá dunha hora prudente mm, desas tres dimensións do poliedro Carlos Casares como escritor Pois eu creo que estamos diante dunha das obras máis ambiciosas, máis ricas e máis e variadas das letras galegas contemporáneas. Mm, Carlos Casares, como escritor, para min ten un problema, un problema de recepción. A ver se o digo ben. Existe unha idea dominante de que o escritor mm, esa idea romántica do escritor eh, maldito eh? o escritor contra o sistema o escritor que, que ergue a bandeira das causas difíciles e, eh, e entón recibe todo tipo de aldraxes é dicir, o que eu chamo ás veces o erotismo do derrotado non? O, o erotismo da derrota ese erotismo de, do maldito, do, do perseguido, do, do castigado. Mm, Casares non xogaba iso. Casares que xogaba as institucións e que xogaba a fortalecer as institucións do país de súpeto para determinada xente dice, é que este é o escritor do sistema a saber que entendemos por escritor do sistema ¿eh? pero era o escritor do sistema porque escribía na Voz de Galicia todos os días, porque resulta que se presentaba ao Parlamento, porque entrou na Real Academia Galega con 35 anos, porque era director de Galaxia, entón era o escritor do sistema, porque estaba foi dos fundadores do Pen Club, porque estaba en Berines e reunía os amigos eh, en Berines das literaturas españolas da man do seu amigo tamén Víctor García de la Concha, que logo sería eh, presidente da Real Academia Española, porque tiña relacións internacionais, porque vía viaxaba porque tiña contactos entonces era o escritor do sistema E iso nunha visión simplificadora e bastante pataqueira, na miña opinión, e paleta da, da realidade, pois facía que outros que, bueno, van por aí, pois, de, de, de revolucionarios de, de sábado pola tarde con copas, eh? pero que despois cobramos todos do Estado imperialista, pois eh, que lles vai moito mellor. Carlos non xogaba iso. Carlos xogaba o que él creía que había que construir, había que construir o edificio, mollarse na construcción do edificio, e iso tamén tiña un custo. Ese custo do escritor que está entre comillas, entre aspas, no sistema. Pero ese escritor no sistema ten unha das obras máis ricas, máis ambiciosas, máis exixentes e máis eficaces da literatura galega contemporánea. E isto digo así, que a boca chea, porque reflexionei moito sobre esta cuestión. A obra literaria de Carlos Casares que vai dende a procura de públicos novos, que era unha das súas obsesións, e aí pois están dende os toribios hasta a laranxa máis laranxa de todas as laranxas, e a galiña azul, e o lolo anda en bicicleta, é dicir, todo ese mundo de construir mm, literatura para os máis pequenos, para poder conectar con eles, para que tivesen ferramentas, sobre todo nos primeiros pasos, de poder traballar con eles na escola, na casa, e nas familias, e poder que os pais e as nais, e os avós e as avós persoas poder lerlles un conto aos nenos e, e ilos introducindo no mundo maravilloso do relato e da narrativa Eso é algo que, que, bueno, que ocupou unha parte moi importante do tempo de Carlos Casares e que o levou como editor pois, por exemplo, a promover eh, coleccións como Árbore, en a Editorial Galaxia, ou Costa Oeste, pensando no público juvenil, ou traducir obras como Hemingway, ou incluso o Principiño, inda que non é exactamente unha, unha, un libro para nenos, é un libro para todos os públicos de Sete exupéry en 1972, porque foi unha das achegas importantes que fai Carlos Casares nese momento tamén ese tipo de literatura, é dicir, dotar o país de material, de ferramentas, de fornecer de, de, de produtos para que os lectores e as lectoras novos pois se acheguen a eles con agradecidos, disfrutando para que a palabra sexa tamén un, unha, un vehículo de descubertas da realidade. Non? O lado disso temos un Carlos Casares eh, narrador de, de ambición literaria de outros niveis. Eh, por exemplo, toda a súa novelística, dende pois, os primeiros eh, relatos breves de Bento Ferido eh, pois ou, ou a os xoguetes con tempo prohibido pois hasta a súa derradeira novela O Sol do Bran que na miña opinión a novela máis eh, lograda madura eh, onde, onde o Carlos Casares máis controla todos os seus registros literarios para contarnos unha historia engancharnos e emocionarnos ata o final que en definitiva é a arte de escribir. A arte de escribir eu definino moitas veces que é arte eh, moi semellante ao bo pescador de salmón. Non? Ponse no río, deita o engado, seduce o salmón e o salmón pica. Ah, pero hai que sacalo do río. O Salmón Pica porque o título do libro é interesante, a cuberta está ben, a edición é xeitosa, as primeiras páxinas, bueno, enganchan, sí, pero hai que chegar á páxina 350 da novela, sin que o lector, ou xesa, o Salmón colla e escape ou tire o libro. E esa arte de ser quen, de estar termando do fío, termando da tanza para sacalo, eh, da, do río sabendo que o lector Salmón eh, agóchase nunha pedra métese nunha poza loita, empurra e, e, e tens de que dar carrete, tens que volver recoller hasta que o sacas, é dicir, hasta que chega ao final, a derradeira páxina da historia. Esa arte de narrar e que non se nos escape o narrador, esa era a arte de Carlos Casares. Pero sin renunciar a, unha, a un exercicio estilístico, porque libros como Deus sentado nun, nun sillón azul ou como Os mortos daquel verán onde fai todo un ensaio de, de, de, de inventar ou recrear como sería a, a retórica mm, burocrática das, dos informes eh, policiais e judiciais eh, para explicar de, uns acontecementos da guerra en galego mm, Eso é todo unha, un esforzo narrativo de, de, de enfrentarse a problemas de estructura e a problemas de lingua e a problemas de estilo que cada escritor eh, afronta non pola vía doada, pola vía fácil de decir, bueno, pois isto xa está así, xa teño os meus lectores así, eu vou darlle voltas ao mesmo porque así os meus lectores siguen sendo fieles a min e non hai perda ou non hai perigo de perder eh, a oportunidade dun, no, dunha nova novela con éxito. Cada libro de Carlos é un problema E eh, os escuros soños de Clio enfronta, por exemplo, o xogo do humor e o xogo da recreación eh, histórica a partir de personaxes distintos e recreados. Xa sei que detrás está Italo Calvino, que detrás está Borges, que detrás está Cunqueiro, bueno, detrás están moitas cousas, porque como decía Borges, por citar ao clásico, pois un é eh, un, cada libro é fillo de todos os libros que se leron e que se escribiron antes. Por tanto, todos nós somos o resultado de todas as nosas lecturas, de todos os nosos autores admirados e incluso hasta aqueles autores que non admiramos pero que en algún momento deixaron algunha pegada en nós. Pois ese, ese enfrontarse a obra literaria como unha obra de arte e como un problema a resolver, non como algo xa feito e que por tanto reproducimos e lle damos a a, a, manilla para que sexa sempre igual a si sí mesmo é algo que caracteriza a ambición literaria de, de Casares non son libros doados hai unha idea de decir que Casares era moi faciliño non? bueno, cando escribía na prensa, sí porque teña un registro moi concreto. Cando escribía na prensa as columnas da Marxen, que era as columnas máis lidas de toda a prensa galega, eh, e estaban en galego, Pois cando escribía as columnas da Marxe, Carlos conseguiu algo que é moi difícil, que só cun queiro, ou en algún momento Josep Pla, que admiraba moito, por certo, ou certos diarios de Torga, bueno, certos diarios, parte dos diarios de Torga, ou por exemplo, as algunhas crónicas de de, de Lobo Antunes eh, cando escribía súas pequenas crónicas ou, ou o propio Perallín Ferrer consiguen crear un universo propio. Carlos o que conseguiu na prensa foi crear un universo propio a marxe da realidade é certo, eh? e además eu que moitas veces discutía con iso porque eu non son capaz de, de mirar para outro lado e acabo sempre mollándome nas cousas seguramente tamén trabucándome el sempre me decía, Víctor, non, pero eu non quero eu poñome a marxe e entón falaba do gato Samuel falaba dos toliños de Xinzo pero con iso todo ia construindo a súa novela a súa novela de personaxes, de anécdotas, de contos, de historias, de libros lidos, de amigos visitados, de viaxes, todo ese era un mundo que si ledes, por exemplo, a Marxe de Casares, pois veredes que estades viaxando por un tempo moi determinado a través da visión moi persoal, moi particular, moi súa da realidade, pero que é un, é un discurso moi moi coherente ao longo de todas as páxinas da Marxe durante dez anos de vida diaria no xornal que iso é moi difícil de conseguir e repito, están aí os datos da Voz de Galicia que pode confirmar era a columna máis leída da prensa galega eu sempre decía que era a columna do, do pocillo do café é arte e expliquei xa unha vez aos meus alumnos eu creo que hasta hasta coido que escribí un prólogo a un, a un, ao primeiro a volumen da Marxen cando editamos en Galaxia. As columnas de Carlos Casares duraban exactamente o que leva pedir o café e o periódico, que como se lee en Galicia o periódico, o no mostrador da cafetería, abrir o azucarillo, botar zucre, remexer ca culler, empezar a ler, sigue remexendo, sigue lendo, primeiro párrafo, segundo párrafo, terceiro párrafo, sempre eran tres parágrafos. Café, acabouse a columna e o café é pa casa. E además tiña arte de contar as cousas que de, de, de de poñer no papel a chiscadela, o humor, a visión das cousas que gratificaban ao lector que tomaba o café despois de ler o periódico e ver todas as desgracias, todas as miserias, todas as castas, as falcatruadas que lemos e escoitamos todos os días. E de súpeto a columna de Carlos deixaba, pois as veces como pasa cos contos de Conqueiro, que eu teño enriba da mesilla de noite, porque mm, cando estou así moi tenso, leo un par de contos de Conqueiro, mm, contos non, de artigos de Conqueiro, hai pouco que editamos tamén en Galaxia un par de os, os últimos artigos en galego de Álvaro Conqueiro e ler esos artigos de, os artigos de Conqueiro e é como tomar un valio queda sedado, durmes como unha rosa non pensas en nada, se acaso en algún ser fantástico que está por ali. Bueno, algo así pasaba. Pero iso hai que ter unha personalidade moi especial, porque se agora alguén quere facer iso, pois é un mal imitador de Conqueiro ou un mal imitado, imitador de Carlos Casares. Eso é a arte de construir un mundo propio, de ser capaz de construir un universo que só el e os seus lectores e lectoras habitan os meus alumnos cando teño feito unha proba na clase eu unha das asignaturas que daba agora hai tempo que me dedico só ás industrias culturais pero daba libros de estilo eh, eh xéneros de, de opinión e de e literarios non? e entón cando lles decía como se administran os recursos dunha columna de prensa e collía un volumen da Marxen de Casares e decíales, decide unha páxina e decían, 127 collía o libro, páxina 127 Elíades a columna a marxen da página 127. Mallado. Non fallaba nunca. Teña tan ben collido o xeito que era aquelo clásico plantamento no desenlace, é dicir, plantamento da anécdota que quería contar, desenvolvemento da anécdota e esa volta final que salva o artigo breve que é o efecto final que engancha co principio, cerra o círculo e para casa despois de me eh, meter o derradeiro grolo do café eh, no mostrador da, da cafetería onde ler o xornal. Bueno, esa arte é unha arte do Casares máis accesible ao público que era o Casares das columnas de prensa pero non é o Casares de Deus sentado nun sillón azul, eh? nin é o Casares de Cambio en Tres, nin é o Casares de, de sequera de, dos, dos escuros sonhos de Clio, nin é o Casares de, de foi sinalada o título da, no, da Laranxas, no, da, da Guerra Civil, da, os mortos daquela. Sí, son eh, novelas complexas, etc. Despois temos o Casares crítico literario, que o Casares que edita a, a, a Curros Enríquez, temos o Casares que estuda a Sarmiento, temos o Casares biógrafo, sobre todo de toda a xeración nós, que tiñe unha debilidade especial, como un home con raíces en Ourense, pois estudiou e biografiou eh, pois a, a Ramón Otero Pedrallo e, a, e os Vicente Risco e os clásicos un pouco de toda aquela xeración que el que o impactou e que marcou moi especialmente na súa mocidade naquelas tertulias ourensanas onde compartía eh, café e mesa el como un rapazolo que estaba ali escoitando pois, a Vicente Risco ou a Ramón Otero Pedrallo. É dicir, ese mundo, ese universo de Ourense, de Ourense da xeración no, sobre todo el levaba moi dentro. De feito, Carlos sempre estivo traballando, durante un tempo traballou moito nun proxecto de tesis de doutoramento sobre a xeración nos pero tesis que nunca foi capaz de acabar, porque tamén era un home cheo de curiosidades e, por tanto, disperso. Pero, aínda que non acabou a, a, a tesis sobre a xeración nos, foi na espallando, foi na ciscando despois en publicacións diversas estas biografías estes ensaios eh, de diverso tipo sobre eses personaxes que, bueno, que enriqueceron moito o coñecemento desas figuras sobranceiras da literatura galega do século XX. E outros, como, por exemplo, un libro precioso ver que é un país de palabras onde a través do ensayo e do ensayo narrativo vai recreando o universo dos escritores que el coñeceu non? dende Hemingway pois hasta Miguel Torga mm, Casares tiña unha idea e repetía moito que era son incapaz de explicar nada que non sexa contando un conto Decir, Casares era un narrador Isto de, de un contador de historias é rigurosamente certo Se si el tiña que explicar un problema político Se si tiña que explicar un problema social Ou se si tiña que explicar incluso un problema sentimental De algún amigo ou persoal Acababa contando unha historia como, como que conta, como as vellas parábolas de Jesucristo non? Acababa contando unha historia e esa historia dáballe pé para logo situar o problema ou situar os personaxes que, que participaban no problema e desa maneira exemplificalo moito mellor. É dicir, esa capacidade de narrar que, eh, que ten outra dimensión que é a, a súa dimensión de, de contador de historias oralmente. Non sempre doado mm, combinar o talento literario escrito co talento narrativo eh, oral. Non é doado, pero en Carlos Casares funcionaba moi ben. Todos, moitos dos presentes, me lembrarán as longos faladoiros, as longas tertulias con Carlos hasta altas horas da madrugada, ás veces escoitando por quinta ou sexta vez a mesma historia, pero contada como, bella, como os vellos contaban na lareira, unha cociña económica que era de antes das bilbaínas, aquela da nosa infancia, que os vellos empezaban a contar unha historia e non acababan nunca, pero máis bonito era como a contaban, as voltas que lle daban, como, como as cereixas ías tirando dunha, ías saindo ramo todo de cereixas enganchadas, porque esa era a riqueza do relato, era escoitalos e ver como unhas cousas levaban a outras. Carlos era un narrador oral de unha enorme eficacia, e, eh, bueno, eh, Por lado era son os amigos todos polo mundo adiante que o recordan con esa dimensión e que eso sí que non está recolleito en ninguna en ningún documento porque algunhas cousas que o Consello da Cultura Galega ten recolleitas del son discursos e son conferencias pero non é aquela capacidade para despois de cear eh, prender un puro eh, e empezar a contar E entonces, bah, contaba, iba, e tamén provocaba que os outros contasen tamén, pero ele era un pouco, enredaba moi ben nas historias, eh, e repito, algunhas delas es, escoitámolas eh, doce, doce veces e, e seguía entendo a gracia da primeira vez que as, que as, que as escoitábamos. Por tanto, este sería o creador, que sería o escritor, si queredes tamén sumadelle a dimensión de escritor a dimensión de narrador oral. A outra dimensión, e xerei, vou intentar ir abreviando, eh, a outra dimensión é a dimensión de editor e de xestor cultural. Carlos dirixiu durante anos, dende o ano 1986 hasta o 2002, que sou foi a data do seu falecemento, dirixiu a Editorial Galaxia. Non? A Editorial Galaxia que era a súa editorial, que foi onde publicou os seus primeiros libros e onde ademais, eh, bueno, por relacións persoais con Ramón Piñeiro, con Francisco Frade del Riego, con Xaime Isla, os fundadores de Galaxia e despois pois, con todos os, os autores e as persoas que por ali circularon, pois foi un pouco a súa casa a todos os efectos. Eu non sei, agás me parece que estou citando de memoria agás a amizade que tiña con Luis Mariño eh, que lle publicou os escuros soños de Clio nunha edición preciosa na, na editorial que Luis Mariño puso a andar edicións do CERNE, me parece que se chamaba pois o resto dos libros están todos a, todos en, en Galaxia e alguma cousa de circunstancias pois unha guía de, de non sei se foi para, para Anaya ou así, unha guía de turismo, de viaxes, pero todos os seus libros están, na, están en, na, na editorial Galaxia. Eh, Carlos como editor, eh, e aí sí que compartíamos moito a reflexión e verbalizámoslo moitas veces, eh, eu, eh, hai un libro de, de Casari que de conversas con Julio Inaudi. Julio Inaudi é un dos clásicos da edición europea, é un dos pais da edición europea progresista, non? É un editor italiano eh, que mm, bueno, que marcou unha época decisiva na, na edición en Italia e sobre todo despois da Segunda Guerra Mundial e que ademais non só liderou, senón que inventou todas as fórmulas para editar, foi levaba os libros en camionetas polas feiras e vendía os libros dende as camionetas e, claro, eh, a Julia Inaudi tiña de, de, de xefe de prensa a Italo Calvino tiña de director das coleccións a Bobbio e tiña de asesor, bueno, de, de director literario a Cesare Pavesi decir, non é unha parvada, pero dime de quen te acompañas e direi quen estís. Pois ese era Giulio Inaudi. Giulio Inaudi que se arruinou ao final da súa vida con un proxecto que eu teño todo na casa en portugués, eu comprei en portugués de unha enciclopedia temática universal, era un, bueno, un proxecto poderosísimo e además cheo de, cheo de información e de riqueza, eh, pero que o arruinou porque os bancos ao final pois, non lle deron máis créditos e ao final foron a por ele e desfixeron, non? pero Julian Audi diferenciaba e decía hai dous modelos de edición o editor de cultura e o editor de mercado o editor de mercado pensa nos beneficios nada máis que nos beneficios nos beneficios e, por tanto, produce o que o mercado pide e o que o mercado demanda. E se as moscas piden eso, pois pues damos eso. E aquí non pasa nada, porque o que se trata de gañar diñeiro. E gañar diñeiro, ademais, no modelo capitalista clásico. Canto máis rápido, mellor, eh? e canto máis barato sexa o produto, obtendo a máximo beneficio, mellor. Os economistas eh, falan moito, e aquí hai algún nesta sala que sabe moito máis que a men, falaban sempre de que a moeda mala desplaza no mercado sempre a moeda boa Eu xuro pois, que como son de letras nunca entendía iso. Hasta que empecé a estudiar as industrias da cultura. Eso é exactamente o que pasa, por exemplo, ca televisión. Fixervos, cales son os programas que van ocupando espacio cada vez máis e, por tanto, vai gañando a audiencia, gañando diñeiro e desplazando a moeda boa. Pois, o que se chama a, o telelixo, a telebasura que é o máis barato do mundo, ti colocas catro cámaras, un plató, e seis señores dicindo barbaridades, canto máis brutas mellor, e canto máis desinhibidas mellor, antes era o tomate famoso e todas estas cousas do sálvame, agora se xa se levou a política, hai debates na televisión que xa non hai máis, é o que se chama agora en comunicación a información da confrontación, é un exemplo que se que o vexo moitas veces as tertulias da sexta e pois un bando e outro bando e un tipo no medio isto encirrando as, as partes para que a ver se si hai un que salta da cadeira e lle bota unha ventada a yugular ao del frente e entón o público aplaude porque estamos nos gladiadores, estamos no circo romano recordade cando mm, facían aquel programa de la clave eh? onde uns señores se sentaban durante dúas horas a falar e a fumar, ali non se vía nada da cantidad de fume que había aquel plató eh? pero eh, a falar entre eles e a falar que, que eran? eran especialistas nun determinado tema de diversa eh, tendencia evidentemente non se trataba de que todos pensasen, pensasen igual pero que discutían un tema e o espectador saía dali dicindo, pois pues, algo de prendín nestes outros debates non deprendes nada. O que te quedas é co espectáculo da paixón de uns a por outros. Se, se mañan o Celtiña lle gana o Manchester, vale todo. É dicir, eu como son do Celtiña, pois pues digo así. Ese sí que estou en territorio inimigo pero bueno, decir, aceptademe, aceptademe estas, estas pequenas concesións. Decir, vale todo, decir, levamos eso ao terreo de, da moeda da, da moeda mala que despazo o mercado, por qué? Porque é máis rendible a moeda mala porque é moito máis barata e obtén ademais uns resultados masivos porque a moeda boa neste caso exixe un cliente cualificado, formado, que hai que investir nel, hai que formar o capital humano para que saiba ler eses libros ou para que saiba ver esas películas e que para, que, para que saiba entender esa música, porque o máis doado é facer o que a masa quere e o que as moscas piden, e entonces acabas dándolle o máis barato. Ese é o editor de mercado. O editor de cultura é aquel que cree que o seu traballo, sin ser un profeta de nada, nin ser un predicador de nada, contribúe a facer unha sociedade máis informada, máis culta, máis rica, por tanto, intelectualmente e máis libre. E iso tamén obriga ao que eu digo aquí. Eh, estamos diante dun intelectual comprometido seguro dos seus principios e ao mesmo tempo eficaz e pragmático na aplicación dos mesmos. Depois da Segunda Guerra Mundial, recordaredes todos, hai un debate de dous modelos de intelectual de esquerdas. O modelo Sartre, que é o modelo do intelectual ao servicio dunha causa disciplinado na organización e no partido, onde acaba casi defendendo que o fin xustifica os medios, y o modelo Albert Camus, que é o intelectual que dice non, a liberdade individual non se negocia e o intelectual é un señor que cos seus coñecementos, ca súa subjetividade tamén, co risco a trabucarse, eh, quere mm, ofrecerlle aos seus lectores, aos seus, eh, as súas audiencias, o seu punto de vista para que sexa a audiencia e o lector quen construya a súa opinión non para catequizar a ninguén, sino para abrir un debate no que participamos todos. Eso significa estar fora das parroquias, eso significa traballar fora dos cenáculos, traballar fora dos campanarios, nunha culturiña ás veces como a nosa, e non só a galega, eh? tamén fora de Galicia, onde todo o mundo está buscando a súa pequena secta para defenderse e para ser acollido, protegido, amparado cos seus e desa maneira viaxar mellor, manter unha posición independente de criterio a risco de trabucarse, porque, repito, houve cousas nas que eu non estaba de acordo cas súas posicións, e, lóxicamente, eh, pois claro, eh, manter unha posición libre de opinión ás veces non a favor do vento favorable eh, pois é moito máis arriscado moito máis comprometido pero moito máis honesto e moito máis auténtico e ese era un pouco o debate no que Carlos Casares se situaba ás veces contra a opinión dos seus amigos que discutíamos con el porque non estábamos de acordo con determinadas posicións Por tanto, esa é a dimensión do sector cultural e dese editor que un editor non é un señor que xestiona orixinais para publicar en papel. Digo sempre, e aquí hai algúns compañeros meus que me entenderán, un editor é un xestor de coñecemento, un xestor de creación, unha persoa que participa dunha organización que ten como función principal difundir, lanzar, espallar, potenciar a creatividade dos seus autores, a creatividade dos outros. O editor está sempre detrás. Por tanto, facer compatible a dimensión de creador, neste caso de Carlos Casares escritor, con esa outra dimensión do editor que está detrás lanzando os compañeiros, que ás veces alguén pode interpretar que son os seus competidores, pois non sempre se entende e podo falar disto con coñecemento de causa non sempre se entende que, bueno, pois un ás veces eh, é escritor e outras veces é o que fai o traballo para que os outros escritores poidan mm, defender a súa posición, darse a coñecer, ter máis lectores, publicitalos, potencialos, eh, promocionalos mediáticamente ou socialmente. É un oficio complicado. E a terceira dimensión eh, de Carlos Casares é a, a dimensión institucional. Algúna cousa xa apuntei eh, que ten que ver cas outras dúas, porque estas eh, distintas caras do poliedro mm, non fan máis que reflectir a luz do poliedro, porque o poliedro é un, o Carlos Casares é, é el, pero estas dimensións todas enriquecen as perspectivas do personaxe según dende que lado que iramos eh, ollalo non? Eh, Carlos dende moi novo está implicado na construción dunha Galicia democrática, dunha Galicia máis libre, dunha Galicia máis dona do seu, dunha Galicia galeguista, dunha Galicia consciente da súa lingua, da súa cultura, etc., dende os anos da universidade, dende que el deixa o seminario e que se implica na universidade. Neste número de Grial, eu creo que aquí, non sei por que, se perdeu, e por tanto este que o deixo aquí falta isto que digo. Neste número de Grial reproducimos eh, facsimilarmente o cancioneiro que no seu día se distribuiu gratuitamente entre os asistentes do famoso recital de Raymond na residencia, no estedo da residencia en Santiago de Compostela en maio de 1967 ese ano Raymond canta na residencia e de súpeto a residencia enchese de rapaces e rapazas da Universidade Galega o galego non estaba ali o galego era de catro gatos que andaban por ali remexendo no galeguismo pero non máis nada e de súpeto aquel lingua porque eh, Raymond canta al vent e canta en catalán eh, en valenciano catalán eh, e Carlos Casares e Salvador García Bodaño traducen esas letras nun folletiño cuadradiño que se reparte na entrada da residencia a todos os que asistían, se cada algúns tedro na casa. Eh? Bueno, pois Ese é o Casares implicado no asociacionismo militante estudiantil no ano 67, 68, cando eu chego á universidade, el está saindo da universidade. E o Casares que vai ao País Vasco, e o Casares que logo o represalian e ten que buscar traballo en Ourense pois, nun colexio privado, porque non tiña oportunidades de, de traballar no ensino público é un Casares que está implicado dende o principio nesa causa do, do, da liber, das liberdades democráticas na órbita do que hoxe sería o socialismo ou a socialdemocracia con os discursos eh, da, distintos da época E o Casares, como dixen antes, que se implica dende o principio nas organizacións. Casares entra na Real Academia Galega con 35 anos. É certo que alguén o mete, eh? cuidado non entra porque el del súpeto asaltou o Palacio de Inverno pero, bueno, pues, pero tiña 35 anos. O se cando na academia decimos que hai que empezar a pensar en xente por debaixo dos 50, alguén nos miran dicindo, home, pero que queres ter aquí unha asociación juvenil? Non, é que, eh, é que isto hai que eh, meterlle gasolina e oxíxeno ao sistema. E oxigenar o sistema é eh, meter tamén novas ideas e tamén edades, edades diferentes. Por tanto, Carlos está aí, na academia. Na academia traballa de xeito moi activo co, ca recuperación da Academia para o Galeguismo, que foi unha batalla que se librou durante con Sebastián Martínez Risco e despois eh, con, con outra xente para ir incorporando a figuras da, do galeguismo e das novas xeracións a, a, a, a dimensión que a institución eh, representaba naqueles momentos, unha institución que viña ferida da, da posguerra e da, da guerra civil e da posguerra. Carlos Casares implica en Galaxia, para ir Galaxia non é un editorial, como tal tampouco foi para min, nin o é para min. Galaxia é, unha, é un patrimonio nacional. Galaxia é unha institución que está aí e que se crea en 1950 por as razóns que todos coñecen e que cos seus erros e os seus acertos, como todas as, as empresas humanas, pois hoxe ten un patrimonio histórico que é moi difícil explicar o que este país é e chegou a ser nos últimos 50 anos ou 60 anos sin o que a Editorial Galaxia representou e o que a, a Editorial Galaxia construiu e foi construindo. A el tocoulle unha época moi determinada, igual que el dirixindo a revista Grial, eu tive despois o honor de coller o honor e a tristeza, porque foi o resultado do seu falecemento, de, de coller o relevo, el durante 16 anos, eu durante 15 anos, e agora outros continúan nun proxecto que está cheo de pulo, que está cheo de vida e que se enriquece todos os días con novas ideas e novas dimensións. E o Carlos contribuiu de xeito moi importante á modernización de todo ese proxecto incorporando diseños, incorporando autores, incorporando novas coleccións, novas estrategias e sobre todo facendo algo que era moi importante que era conectando toda esa creatividade galega co mundo exterior a través de Berines, por exemplo os que estivemos en Berines e aquí hai algunha xente que estivo Berines en Asturias era un, un lugar onde unha vez ao ano se reunían escritores de todas as linguas de España para falar, para coñecerense. Eu ali coñecín, pois, eso, desde Manolo Barco de Montalbán e a, a Monserrat Roch, a, pois, eh, Eh, Xan Montero, eh, Achaga, decir, todos os que pasaron por ali eh, de todo tipo e de toda pelaxe, pois viñan un pouco da man porque a idea fora de Carlos Casares xunto con Víctor García de la Concha, non? que foron que puxeron a andar. E depois Carlos tamén trouxo esas ideas a Ourense, porque en Ourense intentou mover iso e ao Pen Club. O Pen Club, outra institución que Carlos eh, axudou a construir xunto con Úrsula Jaenz e con Luis González Tosar, e que, bueno, despois lógicamente, bueno, eso, esas institucións van derivando o seu, o seu xeito, pero ele está aí, e depois o Consello da Cultura Galega. Carlos incorpora ao Consello da Cultura Galega dun xeito moi activo, moi implicado con que aquelo significou, colleuno nun momento moi delicado, porque había problemas internos importantes que el con man esquerda e con moita mm, inteligencia, a pesar de que algúns decíamos tira da manta, levanta iso e que cada quen actúe o que a súa responsabilidade. Carlos decía sí, pero cargámonos a institución. E se nos cargamos a institución, logo é moi difícil eh, recompoñela. Hai que conseguir que isto se estabilice e volva a recuperar o seu ton e fortalecelo porque é fortalecer o país non? alguén lógicamente pode pensar o contrario pode pensar que do que se trata de pegarle unha patada á mesa mandar a mesa polo aire e que bueno, que veña detrás que arree os que creemos eso, que un país faise a base de fortalecer, millorar, criticar, pero tamén construir eh, dende as súas institucións e fortalecer un pouco un país que construa mirando, olhando o futuro e ese proxecto do futuro o que me refería eu antes cando falaba do proxecto de nación eh, Carlos estaba nese proxecto eh, por tanto esas pluralidade de perspectivas de miradas, de luces que reflicte as distintas caras do poliedro que eu intentei simplificar pois nesta hora que levo falando pois eh, é algo que eh, enriquece a un personaxe e justifica a, abondo o que a, que a Real Academia Galega este ano pois eh, acordase dedicarle o Día das Letras Galegas a este personaxe tan próximo e por tanto ás veces non temos a distancia suficiente como para valorarlo na súa dimensión e o tempo estou seguro que o vai poñar no seu sitio para ben, moitas gracias temos media porque porque deixanos a media, aínda que cando está Felipe é máis generoso danos máis, para que intervinades vos en diálogo co conferencista. nada máis, pedir a palabra, punto. Hola, boas tardes. Eh, eu non tuve a sorte de, de oír as, as charlas as historias contadas que falabas los Casares pero sí, oín alguna vez a Alonso Montero o seu antecesor eh, crees que hai algún paralelismo entre os o, o no, non, se, é nada non teñe nada que ver con Non, non, non, lleve xo... A ver, hai moitas cousas comuns hai paixóns comuns e hai compromisos comuns, eso é evidente pero son estilos moi diferentes E eh, Alonso é un orador espléndido, magnífico. É un home, ademais, que mide, administra, xestiona a palabra cunha eficacia enorme. Pero é, a ver se o digo ben, é un home de púlpito, é un home de tribuna. Carlos era un home de distancias curtas. Carlos seducía, eh, despois de cear, cando xa pasara a primeira digestión, cando entraba un whisky e encendíamos un xaruto. A partir de aí empezaba a funcionar a máquina. E era unha máquina chea de anécdotas pequenas, pero despois de, ás veces, de información moi trascendente. Eh? Non, non, era, non era inocente nada do que decía e que contaba Carlos. Pero a forza de Carlos estaba na anécdota, no... Eh, Xesús tamén ten ese registro, eh? pero mm, pero é de outra maneira. Non? Eu mm, creo que son registros dous, mm, son grandes administradores da palabra e do relato, pero con registros distintos. Non sei se algúns dos presentes non están de acordo co que eu digo, pero eu, eu vexo así, non? Eu a Carlos, por exemplo, contaba mm, eh, os dous eran moi son moi vamos, eran moi festeiros, eh, porque eh, por exemplo, Alonso Montero é un home moi de festa e de cantar despois de comer, que é unha cousa que a mí me, me reconcilia ca humanidade, eh? tamén canto despois de comer. Eh? e os que non cantan despois de comer non me fío deles non, porque están aforrando as enerxías nos non, nos cantamos despois de comer eh, Carlos, bueno, non cantaba pero gostaba, participaba no, na, na música el non cantaba, el contaba historias entonces toda a enerxía a gastaba pois, contando, contando historias eu recordo unha noite en Berines eran as tres ou cato da mañá, xa, decir, eu volvía dunha, bueno, dunha paseata nocturna que fixéramos por ali polas, pola Bisbarra, pois, porque había tamén festas, había unhas mozas por ali, andábamos por ali. E entón, ao chegar, chegamos a Berines e estaba, pois, na, o, na, o hotel onde estábamos, que era unha especie de, na, de pequena residencia ali a beira da Praia da Franca, Eh, pois eu vin que ainda seguía a xente sentada toda alrededor de Carlos e estaba exactamente igual que os deixáramos cando acabáramos de cidade e marcháramos pois as once e media ou 12 da noite. E levaban ali tres ou catro horas escoitando a Carlos. E saía Isaac Montero e non sei se eh, Juanjo Millás. Saían os dos dice, marchamos para cama porque estamos fartos y tal. Pero que te pasa? E eh, eh, Isa Montero, sobre todo, iba indignado. Pero, pero si Carlos está contando por cuarta vez a mesma historia e a xente de di outra vez, Carlos, conta outra vez. Bueno, pois pues ese era o Carlos, non, non é exactamente o, o Alonso Montero. En Vigo tiña, bueno, tiña, vamos a ver, eh, que eu saiba, eu non frecuentaba moito as tertulias de Carlos, teño unha relación con el moi moito máis persoal, non? Eh, viámonos bastante, pero máis entre nós ou nas casas, e, eh, que sempre que eu viña de Madrid, pois íamos cear Cristina, Malós, e Maiseu, Malós é a miña muller. Eh, falábamos moito entre nós, eh, teño estado de facer viaxes xuntos, e... Eh, pero el tiña unha tertulia eh, ali en Nigrán eh, na praia de, de Nigrán sobre todo no Obrán, a que acudía tamén algúns amigos e eh, sobre todo viña tamén Gonzalo Torrente Ballester que pasaba o allí ali na Ramallosa non? e ali tiñan unha, tiñan unha tertulia e despois en Vigo había unha tertulia que ao final eh, creo que se chamaba algo así como Café Voltaire que publicou algún libro dos, dos que participaban nela, estaba Carlos Fernández, estaba Damián Villalaín, estaban Manolo Rodríguez, é dicir, xente moi diversa, algúns deles compañeros da revista Grial, Pero as tertulias con Carlos era, por exemplo, Grial, eh, despois das sesións de traballo, polo que contan os compañeros que estaban na revista, pois se quedaban a, a veces había reunións tamén nos pase agora, eh? que quedábamos a, a falar da, do plan da revista e o que acabábamos era falando de outras cousas estas tantas e facemos unhas longas conversas posteriores pero sí, había unhas tertulias a de Nigrán sobre todo era unha tertulia bastante estable que creo que se facía en Obrán e todos os, os sábados pola mañá creo que ali nunha cafetería ao lado da praia Bueno, aquí houve moita xente que o coñeceu, eh? o sea que non... Si dixen moitas trolas, pois... Pois que agora é o momento de desenmascararme. Alguén que... Porque o pobre do Carlos xa non pode dicir nada, ese, pero os, outros, outros que están aquí, sí. Víctor, mira, no, non que falar de Carlos, era unha... Unha observación. E a Real Academia Galega últimos anos leva eh, dedicándole o día de, das letras galegas a xente relativamente mm, nova, o sea, que, que, que faleceu recentemente, casi casi cumple 10 anos normativos casi por Luis Pereiro, Manuel María, o caso de Carlos Casares, 15 eh, aí, hai que morreu Carlos. Sí, bueno, xa, sí, sí, pero é certo, o que dixe verdade. Sí, no. Isto que unha un pouco ganas de, de achegarse a, a un público máis máis contemporáneo, con, con autores máis contemporáneos, pode ser eso, pero non, non tamén un problema, como ti falabas na última parte da tua intervención, a vez tamén de, de que falta un, de que son de fans, un pero bueno, falta un, unha certa perspectiva moitas veces para cara esos autores, non, non pode haber tamén Sí, eu coincido contigo. Esa é unha reflexión que a academia xa é a cada pouco eu perdín moitas eleccións moitas eleccións moitas propostas pero eu sempre defendín un personaxe que a mí me fascina que é Manuel Pardo de Andrade Manuel Pardo de Andrade que coñece moi pouca xente no país é o pai do xornalismo o primeiro xornalista que existiu coñecido, bueno, sin coñecer, o primeiro xornalista galego era Manuel Pardo Andrade, o pai, o autor dos rogos dun galego eh, exiliado en Londres e tal, e o, e o director do diario de, La Coruña, que foi o primeiro periódico moderno que se crea aquí en 1808, é un home que amas morre no exilio, que, que era cura, pero que despois se, se esclaustra e eh, eh, casa cunha cupletista en París, ten aquí dos fillos, eh, liberal condenado a morte dúas veces, é dicir, un personaxe fantástico, fantástico, cunha obra en galego, cunha obra en galego importante, eh, mm, tanto, sobre todo de carácter poético, que era un pouco a época, non? Eh, bueno, perdón sempre. Bueno, Víctor, vas ti con Manuel Pardo Andrade, non o coñece ninguén. Porque, claro, na academia, cando escolles o personaxe das letras, tamén tes un pouco a, a procura de, unha, de alguén que dé a xogo. E que dé a xogo, ademais, nun ámbito onde... Mm, onde a academia eh, bueno, ten unha responsabilidade e ten unha eficacia que no mundo sobre todo escolar Decir, as letras galegas teñen hoxe, as letras galegas que, que, que en 1963 cando se crean, cando Ferro Couselo, eh, Gómez Román e Francisco Fernández del Riego poñen a andar esa idea, nin que era unha idea casi clandestina, porque en aquel momento era clandestino eh? pois nin imaginaban que hoxe puidera decir, hoxe pola tarde na academia o problema que temos é que non damos feito hai, moito, hai xa moito tempo que decidimos que a sociedade civil é a dona das letras galegas e bendito sexa Iso eu creo que é un, unha conquista social importante. As letras galegas hai moito tempo que non son que non son da academia. A academia pode eh, poñer ese, ese pretexto para colgar o que os periodistas chamamos a percha para colgar a gabardina. Pero despois a gabardina vai por libre. O ano pasado co, ca, ca, co Manuel, eh, María foi espectacular a movilización e este ano xa rebordou as previsións. Pero claro, agora te encontras con que quere entrar nas letras galegas Feiraco. Quere entrar nas letras galegas Eroski, que hoxe ten unha, unha proposta e tal. Quere entrar nas letras galegas Gadis que entran nas letras galegas a, eh, a banca e a, e a, e a, e a, sí, a banca que, é dicir, eh, Pescanova e de repente diste, bueno, pois é eh, eh, dicir xa sei, xa sei que hai moito de liturxia e de repente os, os periódicos eh, o día 17 de maio enchese nos a boca a todos facendo a primeira páxina en galego e algún deles hasta todo o resto do periódico en galego e o resto do ano, ala, aí vai o galego polo mar abaixo como a troita de pé é dicir, bueno, mm, pero se mm, si o vemos con perspectiva os pasos son gigantescos se vemos con, con esa perspectiva a carreira das letras é dicir, agora, onte, oxe, os meus alumnos onte eh, teño alumnos de 20 anos non? entonces dime, bueno, Víctor, entonces o, vémonos o mércores correndo no día das letras eh. e dixo, no, porque vou a <laughs> de mirarme con cara como dicindo Oh, ah, pero onde vas? Se coño, tengo que estar ali En xinzo de línea, co Consello, cas institucións Facendo un pouco ese acto institucional Que é o Día das Letras Galegas No Concello de Xinzo de Limia Que é un pouco a patria eh, da infancia de, de Carlos Casares e teño que estar ali. Entón quedaron todos decepcionados, porque eles o que se lanzanse a rúa a, a correr. E hai outras, xa non hai unha... Antes había unha carreira das letras, agora xa hai, non sei se eh, sete ou oito, porque hai unha que xa dende o Pedroso e chega á Cidade da Cultura, pasa pola Catedral e chega hasta a Cidade da Cultura. E, pero, mm, bueno, é unha prova de que as letras galegas teñen unha dimensión. Pero claro, tamén tens que darlle un certo gancho para que eh, motive a xente, a ventase de Manuel María ou de Carlos Casares, por exemplo, o ano de Figueira Valverde foi un ano difícil, porque a Figueira non dá ese xogo, e de repente pois, tens que falar da erudición, tens que falar do agral tens que falar do investigador, bueno, e aí, aí temos ese problema eh, cando de repente te vas o Padre Sarmiento, bueno, pois pues acabamos un pouco eh, no Bierzo e, e falando un pouco daquel territorio que é un territorio importante e que os amigos e os compañeiros do Bierzo pois utilizaron para reivindicar ese galego exterior, ese, ese galego desasistido que ás veces está na periferia. Que cada vez que escolles un día de letras galegas non é unha escolleita inocua. Non digo inocente, que, bueno, pero non é inocua ten sempre unha significación e naturalmente, bueno, pois pois eso que estás comentando ti é certo, É que estás ás veces tan próximo e inmediato que non tes perspectiva mm, bueno, pois haberá que buscar tamén as, as formulacións para compasinar unha cousa eh, con outra, pero eh, é que eh, Xerxo, ti xa somos eh, veteranos da guerra de Vietnam E entonces ti sabes que cando empezábamos era sota, cabalo e remo. E logo os sete copas as veces. Eh? Era Álvaro Cunqueiro, Ángel Fole, Eduardo Blanco Amor, Neira Vilas. E despois mirábamos para atrás Castelao, outro pedraño. Punto. Bueno, depois estaba a nova narrativa, empezaba Ferrín, empezaba eh, María Sequeizán, empezaba Mourullo, hoxe temos unha, unhas, unhas enormes posibilidades e, e tamén onde escoller o, o Día das Letras. Entón, eh, tamén están pedindo un pouco eh, a xente nova mm, esas, esas rapazas que son de Coruña, por certo, teño dúas alumnas que son estupendas. Son de Coruña, bueno, unha delas de Vigo e outra de Coruña. Pero a de Coruña decíame, o día que me elexiron presidente, eh, os, os alumnos e as alumnas fixen ali unha pequena festa na, na clase destas, destes cariños que che dan e tal e entón vai este me di bueno, e agora que é presidente que vas facer? e dixen, home, pois <laughs> non é pouco que me preguntas e dime ela, moi arrichada pois podíadeslle dar unhas vacacións a Castelao e a Rosalía de Castro e escoitarnos un pouco máis a nós Tamén olle respondín, e que tedes que dicir? Ide pensando que tedes que dicir porque vou vos escoitar. Vou vos chamar un día deste, xa teño un plan para iso, eh? Non sei se é unha disparate ou non, pero teño un plan. Pero eh, quero decir que hai unha especie de de de, bueno, de de de querer estar de querer implicarse na, na, na causa, nese patrimonio, na épica de, de que xuntos temos algo que non teñen outros. É unha lingua, unha cultura nosa, porque somos 2 millóns, eu digo sempre, somos dos millóns oitocentos mil galegos, e como decimos na ría, na ría Pontevedra, facemos majas. Eh, porque a música, o teatro, os actores por mundo adiante, as artes plásticas, o diseño, eh, a literatura, que, bueno, estamos falando xa de nosos escritores que están traducidos a 11, 10 idiomas polo mundo adiante, non son escritorciños de estar de, da, da pataca, non? E despois, mm, ponde a iso, pois, o mundo da empresa, que tamén ten unha capacidades competitivas objetivas, eh, o mundo somos a, a, a primeira potencia forestal de España, somos a segunda potencia mundial en exportación de conservas de sillón, somos unha, unha, unha eh, potencia importante no mundo da, da gastronomía e, da, e, do, e dos viños, estamos vendendo viños polo, polo mundo adiante, xa sei que parezco Camilo Nogueira pero que eu creo que este país ten moitas bazas para xogar o partido outra cosa é se está ben colocado no campo e se ten un adestrador que oriente ben as estrategias do partido que é outro capítulo me, me, me, sí, está aquí que quería ilustrar sí, sí, perdona porque me arrollé como que sí, sí. só que... Sí, sí interesaba saber a tua opinión eh, eh, pero hai, hai unha cousa que hai aquí presente coa política o primer día das letras galegas para nacer o facho montar un stand de libros galegos costou Deus axuda non den o permiso hasta unha hora antes se tuvo que vir de Madrid un stand de libros en galegos muchos lugares para que a xestión eso así comezou letras galegas Non sei en outras cidades como, como foi, pero en Coruña foi así. E non o daba o gobernador daqui, o daba Madrid. Hubo, tuvo que vir de Madrid. O sea, eh, este país, na miña opinión, ten, ten áreas en, en retroceso, pero tamén en outros aspectos, man de Pero mira, é que A ver, non sei se me explico. Eh, mm, era unha dita, era unha ditadura, era unha ditadura e hai que verlo, é eh, unha ditadura. Pero hoxe non hai unha ditadura, pero a mobilización social, é dicir, a, curia... a única cousa que a mí non me gusta das letras galegas é que sexa festivo. Eu se mm, si podo, eh, o que pasa é que teneme, teneme que acompañar os compañeiros de, do plenario, porque iso non é unha decisión do presidente nin da executiva, pero eu volvería a día laborable, a curralo. E o Día da Letra Galega ten que ser unha festa, pero unha festa dende as organizacións de base, dende os colexios, dende os centros docentes, dende as asociacións culturais, ten que ser unha festa participada, porque para ir á praia temos outros días. Eu, aí penso que nos equivocamos, pero bueno, todo se pode revisar. Eh, eh, eh, me das un premio falando do Oviedo no Oviedo recuperouse a Morales que ni Dios sabía que existía e a tumba e, estaba bueno eh, moi pouco moi pouco, pouca sí, xente eh, eu tuve traballando ali con a asociación cultural e somos eh, o que descubriu un cacabelos a tumba e tal é o primeiro autor moderno en galego Moales, non é Rosalía. Bueno, ese é o fin. Eh, bueno, é, é Moales. Ben, pero bueno, eh, vamos eh, a... eh, eu que non son berciano, non, non. Eso saiu na academia varias veces, sí. a candidatura de Morales saiu varias vale. veces. E eu eu discutina en contra, porque eu votei en contra, non de do Bierzo e tal, que aí está sempre. non son e que, eu, a que tampouco podemos caer é na arqueoloxía cultural. Vale, vale. E a Morales, bueno, está ben, fagamos, vamos a facer agora unhas xornadas a Morales en ah, setembro. Ah, ah vale. Al alí, e van ir os académicos, e vamos a montar e tal. Pero de letras galegas, de, eh, catro sonetos en galego do século XIX que os rapaces miran para nós e dicen, pero isto que é? Vale, vale, vale, vale. vale. é <laughs> unha opinión personal. No, no, tranquilo. É, é eh, eh, que o traballo en noviezo polo galego sí, é duro. Sí, eso é outra cousa. Vale. outra cousa. É isto da cousa. medo non? De que se convirta o Día das Letras Galegas como o Día da Bicicleta, non? Que é un acto institucional, propagandístico, que aparece conaciado por Gadis e por todo eso, e, e non saia de, de, de abaixo para pa arriba, non? Desde, desde, desde a xente, non? Desde que sean os propios a conciencia que, que, que que salga de, de abaixo da poboación e se, se haga o sentido desde, desde abaixo non algo imposto como día a bicicleta que organiza Gavis e todo eso que queda moi ben xa fixemos deporte non? o lugar eh, eu mm, que iba, que iba a decir ah, con respecto a esa emoción que debe transmitir, ¿no? que no sea solamente un tema que, que parece que quede en un día festivo, institucional e tal. Eh, a mí me fixo eh, bueno, que este, este cambio que se deu no premio Nobel, que se deu a vida. a vida. Por que non se pode dar, unha opinión, eh? o Día das Letras Galegas, por exemplo, xa que falamos de cantar despois da comida a Cucho Boedo, por exemplo, sería unha posibilidad Polo que fixo pola, pola, pola, polas letras galegas, de, de, de, non sei se me Non, xa houve esa, esa candidatura, xa houve, eh? Sí. Candidatura, eh? non quer dizer que se aprobara pero esa candidatura estivo na mesa e a Chano Piñeiro o, o director de Sempre Sonsa tamén está esa candidatura de, eh, non é, eh, pelo menos que eu lembre dúas veces circulou ali eh, é dicir, eh, a ver eh, pois, pois seguramente sí, é dicir, a ver eh, non digo Pucho Boedo non, non, non personalicemos en, en en aspectos concretos. O Día de Letras Galegas houve un tempo que estivo dedicado a, aos trovadores das rías, por exemplo, a, a Mendiño, a Xoan Airas e a Martín Codas, pois, bueno, era, non, de, non, non deixaban de ser os Bob Dylan da época. Eh? É certo que do século XIII, pero bueno, eh, pero, bueno eran os Bob Dylan da época. E aqueles letras galegas serviu para poñer en valor a memoria histórica o mundo galego-portugués, E despois, eh, o mundo da música e a irmandade entre a música e a poesía, pois aí estaban, pois, eh, volvemos a falar dos voces teibes, e saiu o tema da Mancio Prada, e saiu, decir, ir e un pouco, fixadevos que a, a, a elección do Día das Letras Galegas ao final dá eh, é eh, o resultado dunha reflexión interna importante na academia e un debate ás veces eh, moi moi rexo, moi decir, cada cada decisión leva detrás un posicionamento pensando na no aproveitamento que se poida facer desa, desa figura que se pon en riba da mesa. É certo que hoxe a cultura e a lingua e o futuro da lingua e da cultura é moito máis que a literatura Eso estou totalmente de acordo contigo. Hai que encontrar o punto e hai que encontrar a fórmula. E non é a primeira vez que tampouco que se fala disto. Cando se escolleu a Valentín Paz Andrade, escollíase un xornalista, escollíase un poeta, pero escollíase un home da economía, escollíase un estratega, escollíase a memoria histórica dun tempo da República, escollíase tamén a, a, o capital, algo eh, algo que Valentín sempre escapaba dice, porque eu cando escribí unha dúcia de galegos no ano 1976 a pregunta que eu lle facía a Valentín Pazandade era quería que me contase por que o capital por que o diñeiro e por que a industria en Galicia non xogou a carta do galeguismo e Valentín escapou escapou, escapou e acabou contando que petou, que foi o periódico Galicia deumo por escrito e como eu xa tiña o libro en máquinas e pois, publiquei, é unha, unha entrevista como xornalista absolutamente frustrada porque eh, publiquei o que lle deu a gana a fonte. Logo teño algunhas cousas ali polo medio que fun metendo das conversacións privadas que tiven con el, pero pero eh, ese, ese era o Valentín que queríamos poñer en riba da mesa que, que houbo, peo, depois ás veces a veces aproveitamos ou non aproveitamos e quedamos, quedámonos cunha cara ou cunha capa e non aproveitamos outra iso tamén depende un pouco de como xoguemos pero eu creo que a mí me preocuparía que isto non, non acabe sendo o día da bicicleta pero xa non é o día da bicicleta xa non é o día da bicicleta. Outra cousa é que íbamos pisar o acelerador, que íbamos estimular, que íbamos conectar eh, máis con pero os meus alumnos non están no día de bicicleta. Cando me din que o vémonos na carreira, non, vémonos na manifestación ou entonces o día da lingua, eh, non están no día de bicicleta. E estou falando de alumnos urbanos, eh? non estou falando de nin sequera de alumnos ideoloxizados que estean militando en unha organización política, non, estamos falando de, de alumnos que que perciben que aquí hai algo que paga a pena Mm, eu creo que hai que saberlo contar e hai que saberlo contar con liberdade con afecto, con cariño eh, sin sectarismos non nunca este contra aquel sino, bueno, sumando, sumando, sumando e ao final, eh, bueno, pois tamén digo que se queredes fago vos o discurso ao revés e o discurso ao revés tamén pode ser demoledor porque como di aquel, para facer diagnósticos somos especialistas en medicina forense. Pero eu creo que necesitamos ginecólogos, eh? Porque se <laughs> de forenses... Mira, eh, este, eu vou empeñar de pé porque é un principio importante. Sí, porque senón aquí con estes focos había... Non Eu viñen aquí falar de cargos, pero está desde IVA. Entón, a mellor falar de cargos vou vos contar unhas poucas de Carlos, que axudan o que di Víctor. A primeira, anecdotista. Teño como anécdota que eu lle contaba as miñas anécdotas polas Américas e despois mas contaba a mí. Sí. Porque non puido estar, non puido estar en, en eh, que sei, como do Rivadavia ou en sitios así por onde eu andei das Américas. Bueno, isto era moi interesante. Estou contigo. Repetía, repetía, daba a volta de tal maneira que o carraba. Esa é unha. Outra, a última vez que nos vimos, estábamos no bar da Terminal Internacional de Barajas. Era pequeniño, o tipo estaba colocado na barra, e na barra, pois falábamos, verdad? Eso, non? El levaba unha PDA, un peto, e unha, un, eh, eh, un teclado encartable noutro. E estaba ali, cun puriño, dando de tal, que estaba facendo? mandando a Crónica da Voz porque el facía cando lle petaba, no momento que lle petaba, unha cousa coa que eu estou de acordo contigo e non estou de acordo. E dicir, era unha cousa moi agradable e os, ten que haber que escritores que fagan cousas dese tipo agradables. De acordo? Eu tamén fixen unha crónica diaria durante moitos anos mm. nos xornais e non facía cousas agradables. Iso levame a falar dunha película que me impresionou moito, que é El Ciudadano Ilustre, que conta a historia dun señor argentino que lle dan o premio Nobel. É un momento que, cando el volve á vila, mm, empezan a poñer a vida difícil. É unha señora que di e, e por que non escriben cosas lindas? De acordo? Xa está a miña crítica feita sobre Carlos Casares, con que tive a mellor das relacións e a quen estou infinitamente agradecido. Por qué? Porque era tan mala persoa que unha vez me dixo en Vino Veritas que pensaba de min. A ti publico che todo porque o teu é calidade media alta. Punto. E despois me deu a explicación. Eu non lle andaba dando a malleira, mandaba unha cousa, el vía e dicía para arriba ou para baixo e publicaba, mentre outros facían o que ti sabes moi ben, que é non admitir que quen ten diante o editor, aínda que sexa escritor, que se foi o vosso problema. Problema que non tiña, por exemplo, Villaraín ou que non ten eh, Carlos eh, Lema, porque non son escritores, eh. polo menos Lema non é... O Manolo Valgado, por exemplo. Valgado, Vargado, Vargado. Porque, no, pero eso... Pero vos tibes E son excelentes editores, ¿eh? eh? Evidentemente, como ti tamén, declaro un público que este señor me fixo escribir seis veces un texto Un libro. Un libro, un libro, un texto, un punto. Ben. E despois, eh, rematando, quixera non deixar de retomar o principio con respecto a PDA e eh, o teclado. Eh, tamén o falábamos Fernando e eu esta mañá. A min o dello eh, Blanco Amor díxome que esas cousas que eu falaba dos ordenadores e tal, que eso eran imbecilidades porque un escritor era un escritor si sabía manexar a Remington. <laughs> Vale. Remington, imagínate, cando xa... Non o, fus, non o fusil, sino a máquina de escribir. A, a, a Remington. Ben. Carlos eh, Eu contelle unha vez, vindo dos Estados Unidos, que había uns programas editores, non? Programas editores se chamaban, que metías ali o ordenador e tal. Eu facía eso no ordenador da empresa cando acababa, acababa a xornada laboral e tal. Entón estivo reticente un certo tempo. Eh, nunha, nunha universidade de verán, eh, chegou a decir que había por aí algún enxeñeiro que facía novelas cibernéticas e non sei que tal. Non, Carlos, non é así, non, non. <coughs> foi, pasado un certo tempo, o tipo máis vicioso que sí. conhecín de ter o último con que valerse para escribir e, e morreu cun, cun Apple tiña un... No, eu creo que era medio era, fetichista disso, era incluso. Era eh. terrible o final, sí, sí. que é un, un aspecto máis desa figura poliédrica, sí. eh, que evidentemente dispersa, que te estás dicindo, eh, cunha proxección por moitas eh, eh, multiplexaba moito eh, e eh, cando nos ponemos na pedantería hai que multiplexar pero non de maneira síncrona, sino asíncronamente. De cando en cando te tes que mm, manter máis tempo encima da, da tarefa. E iso foi o que fixo, por exemplo, que non fose doutor. Sí, pero, pero, pero estamos, temos o país cheo de catedráticos que non sirven para nada. E, sin embargo, temos un escritor aquí que non foi catedrático, que non foi doutor, pero que, pero que é un home con unha produción e unha riqueza intelectual enorme da que nos beneficiamos todos. Era, era que, mira unha cosa, Víctor, despois hai outra cousa que tampouco me gustaría deixar de dicilo a, a, eh, a favor del, que se me acaba de vir a cabeza. Eh, El defendeume a min dúas veces en, dúas ocasións moi complicadas. Non, non me defendeu a min, defendeu tamén a editorial. Unha foi cando se descubriu o, a edición pirata de A nosa cinza. A valentía que tivo o tipo de ir buscar a quen estaba editando e decirlle descaradamente hoxe veño só, pero na próxima veño cos do tricornio. E, <laughs> e despois, outro momento moi complicado que foi eh, agatada, sinistra, que me fixo Galeb Jaber Ibrahim, o home con menos palabra que coñecín na miña vida, con quen mm, axustei un acordo ¿no? sobre unha cousa que a él lle parecía mal, e inmediatamente houve outro acordo e o levou ao xulgado para nada. E Carlos dixolle unha, unha frase que supoño que aprendería para sempre. Xa que te preocupas tanto polo Islam, vaite de Santiago estás vivindo nunha cidade onde estás vendo constantemente a Santiago Matamobros mataros da túa religión. De acordo? Esas cousas deben quedar gravadas para o resto da vida para que saibamos quen é quen. Como, como decían, o pequeniño era moito pequeniño. E esas cousas hai que contar tamén. É vale. Ah, unha cousa, unha cousa, sei, dedicar as letras galegas a algún cantante, debe selle dedicar ao cantante que máis fixo por Galicia na historia de Galicia. Andrés do Barco. No, no, no, no, no. Das 34 letras, das 34 letras que fixo só seis Eh, eh, a, a última palabra que non, non vas a falar, vale. Pois rematamos agradeciéndole a, a Freixanes Muchas gracias a vos por eh, a vos. gracias por No, gracias a ti. para ti. Bueno, pues fácil. Este no porque está dedicado. Vale, vale.